Neok ezin izan du Florence Lazer Daviden urratxa segitu. Ogoita lau gibelago da Colette Cap de Viel, ogoita lau ere galdu ditu dura bosturte Jean Grenerekin lekua lehiatzerat teraman zuen egun hartatik. Beste alderdi handia, le republikean ere ez da gora, euneko amekarekin. Hunen aztaletan pundu bat gibelako franzen zumizu. Boska ere hau da fronte nazionalari emanko gena zaiona, hiritik kanpoko errietan gehien bat, lekuka euneko amaja ere gaindituz. Leku zailena ezkerreko abertzalen zataatik, hemen datze kipiena baitu hor EH bai alderdiak, berroita amak bat bozekoa, seigarren dira euneko boster direkin. Makronismoaren zapetak jantzteko lehia, Iv Ugalde Bayonarrak Florence Lazer Davidi ereman nahi bazion ere, ez ditu boskazaleak komentzitu, La Republika Marxen izenean aurkeztu den modebekoak errepidea zabaladu beraz eldu den igandean Pariseko bidea hartzeko. Urratxean.